يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد Enyi watu, nyinyi ndiyo wenye haja kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujitosha. Msifiwa. ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد akitaka atakuondoeni na alete viumbe vipya wama dhalika ala allahi biaziz na hilo si gumu kwa Mwenyezi Mungu wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurbaa إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Na mbebaji habebi mzigo wa mwingine. Na aliyetopewa na mzigo wake akiomba uchukuliwe hautachukuliwa hata kidogo na angamomba jamaa yake hakika wewe unawaonya wale wanaomcha Mola wao mlezi kwa ghaibu na wanashika sala na anayejitakasa basi anajitakasa kwa ajili ya nafsi yake na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu wama yastawi al-a'ma wal-basir na kipofu na mwenye kuona hawalingani wala dhulumatu wala nur wala giza na mwangaza ولا الظل ولا الحرور wala kivuli na joto وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور wala hawalingani walio hai na maiti Hakika Mwenyezi Mungu humsikilizisha mtakaye wala wewe si wa kuwasikilizisha walio makaburini. In anta illa nadhir. Ukuwa wewe ila ni mwonyaji. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Hakika sisi tumekutuma wewe kwa haki kuwa ni mbashiri na mwonyaji na hapana umma wowote ila ulipata mwonyaji kati yao wa in yukadhibuka faqad kadhaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayinat جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير na wakikukanusha basi walikwisha wakanusha waliokuwa kabla yao mitume wao waliwajia kwa dalili wazi wazi na kwa maandiko na kitabu chenye nuru ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير kisha nikawakamata waliokufuru basi kuchukia kwangu kulikuwaje Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Enyi watu nyinyi ndiyo mnaomhitajia Mwenyezi Mungu kwa kila kitu na yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujitosha hawahitaji viumbe vyake na yeye mwenye kustahiki kusifiwa kwa kila hali. Mwenyezi Mungu akitaka kukuteketezeni, basi atakuteketezeni kwa utumilivu wa uweza wake. Na alete umbaji mpya utauridhiana na hikma yake. Wala kukuhilikini nyinyi na kuwaleta wenginewe si muhali kwa Mwenyezi Mungu. Wala nafsi yenye dhambi haitobeba dhambi za mwenginewe Na mtu aliyekuwa taabani kwa mzigo wake wa madhambi akimwomba mwenginewe amchukulie huyo mwingine hatomchukulia hata kidogo, hata angelikuwa ni jamaa yake. Haya ni kwa kuwa kila mtu kashughulika na yake. Na ewe nabii, usihuzunike kwa inadi ya watu wako, kwani hakika maonyo yako yanawafaa wale ambao wanamhofu Mola wao mlezi peke yao katika siri, na wakashika sala kwa mujibu inayofaa. Na mwenye kujisafisha na uchafu wa madhambi, basi anajisafisha kwa faida ya nafsi yake na marejeo yote mwishoni ni kwa Mwenyezi Mungu na yeye atamtendea kila mtu kwa anavyostahili. Rejea maoni ya kilimu juu ya aya saba surati Zumar na mbebaji habibi mzigo mwingine. Hawawezi kulingana wakawa sawa, asiyehidika kuifuata haki kwa ujinga wake na mwenye kufuata njia uongofu kwa ujuzi wake. Wala uongo na kweli, wala kivuli na upepo umoto. moto. Wala hawawezi kuwa sawa walio hai kwa kukubali imani na maiti ambao hawahisi kitu na nyoyo zao zimefungika na kuweza kusikia aliyo kweli. Hakika Mwenyezi Mungu ya mtakaye asikie hoja kwa sikio la kukubali. Wana wewe wewe nabii si mwenye kuwasikilizisha waliokufa kwa inadi yao na ukafiri wao kama ilivyokuwa huwasikilizishi walio makaburini. Wewe una jukumu ila la kufikisha ujumbe na kuonya tu. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma wewe uwafikishie watu wote hii dini ya haki, ukiwabashiria pepo wenye kuamini na ukiwaonya kwa adhabu ya moto wanaoikataa hii dini. Na hapana kaumu yoyote katika kaumu zilizopita ila walijiwa na mtu kutokana na Mwenyezi Mungu wa kuwahadharisha na adhabu yake. Na ikiwa kaumu yako wanakukadhibisha wewe, basi waliokuwa kabla yao waliwakadhibisha mitume wao vile vile. Na wao waliwaletea miujiza iliyo wazi na maandiko ya Mola mlezi na kitabu chenye nuru kwa ajili ya kuongoza njia ya kuokoka duniani na akhera. Kisha nikawashika waliokufuru kwa mshiko mkali. Basi hebu angalia kulikuwaje kuchukia kwangu kwa vitendo vyao na ghadhabu yangu juu yao.